Поздрав до сите, што не следат од Црквата Петар Купарсов, а поздрав и до оние кои што, кој знае се од каде не не следат. Посебно до поздрав до Штип и до Неготино, барем за нив знаеме дека не следат и се надевам дека за разлика од минатиот пат нема да има прекини во, веројатно, врската линијата, односно интернетот беше малку ослабнат, па затоа имаше и некои прекини. И тоа е, тоа е техника. Се надам дека сигналот стига до сите оние кои што сакаат да не гледаат. Како што кажав, дури и преку Facebook е пуштено, така да сите оние пријатели, кои што може би ќе се најдат на Facebook, можат и тие да не следат. Како што зборувавме во самата поука, а зборувавме за делувањето на мислите врз чувствата. Ке продолжиме во тој дух И се секавате да постави прашање која е поврзаноста на мислите и чувствата? И те како се поврзани? Самата Елен Вајд ќе каже, ако мислите не се во ред, тогаш и чувствата нема да бидат во ред. Потоа, мислите и чувствата го градат моралниот карактер. Че значи, тие се составни две компоненти на карактерот, мислите и чувствата. Знаеме дека ништо друго нема да однесеме на небо, освен карактерот. А него баш го прават мислите и чувствата. Значи, овде не станува збор, како што и предходно кажавме, за некоја единична мисла, која што ете ки ни пролета низ глава, не туку за серија на мисли, серија на мисли. Тој процес кои што самите ќе доведат до појава на одредени чувства. И сега, ако тие чувства одат во истиот правец со мислите, тогаш додатно раѓаат нови мисли, значи нова серија на мисли, и така се во круг. Че взаемно делуваат мислите на чувствата и чувствата врз мислите. Ова ќе каже дека на вистина во оваа област и те како треба да се позанимаваме со, со нашата одговорност и тоа како да го спречиме процесот на негативните мисли, доколку значи, се јавуваат во нашиот ум. Од друга страна се вели дека нашите чувства пак покажуваат колку успешно ние се справуваме со мислите. Поготово, нели, го станува збор за негативни мисли. Чувствата кои што ги изразуваме покажуваат со какви мисли сме се бавели. Значи, тие се тесно поврзани. Познатиот американски писател Марк Твен ке напише Колку ситен дел од животот на еден човек завземаат неговите зборови и дела. Ситен дел. Неговиот вистински живот се одвива во неговата глава. И не му е познат никому, освен нему. Тоа е нашиот вистински живот, она што се одвија во нашата глава. Оно што излегува, тоа е само мал дел. Преку цел ден мелницата во неговиот мозок меле. И токму неговите мисли, а не останатото, ја представуваат неговата историја. Чи значи, токму мислите. Во самата полука беше спомнато да земеме и да ги извадиме, ако е можно сите мисли, од 24 часовното наше мислење, знаете, мозокот никогаш не е, не стои така. Ние постојано мислиме, па дури и подсвесно и спиеме, па затоа и, нели, и оние сони што се јавуваат некојаш е, добри, некојаш што ли уште не сонуваме, страшни работи. Е, значи, мозокот постојано меле, постојано размислуваме, и тоа е всушност она што, како што кажав, ако ги извадиме сите мисли од 24 часа, што се најдеме во тие мисли? Прашање за секој од нас. Затоа оваа подрачје е од посебен, од посебна важност и посебно треба да се води сметка. Затоа што на крајот на кришната знаеме дека целата борба се води околу умот, околу тоа кој ќе ги поседува мислите. А од тоа зависи нашиот карактер и нашата вечна судбина. Сигурно сте ја сретнале некаде оваа мисла. Внимавај на своите мисли, тие стануваат зборови. Внимавај на своите зборови, тие стануваат дела. Внимавај на своите дела, тие стануваат навики. Внимавај на своите навики, тие стануваат карактер. Внимавај на карактерот, од него ти зависи вечната судбина што самото ќе каже дека токму од мислите, онамо од каде што се почнува, зависи нашата вечна судбина. Прв стих кој што ќе го прочитаме за денеска е, се наоѓа во прво послание Петрово, прво Петрово послание, прва глава, 13 стих. Поради важноста На оваа област, кога размислуваме за мислите, Библијата не повикува на следново. Прво Петро послание, прва глава, 13 стих. Затоа, препашете ги бедрата на вашиот ум. Бидете трезвени, долу на овој дел. Препашете ги бедрата на вашиот ум. Како што кажавме порано во текот на пуката, ова не е лесно. Да отвориме сега во Римјаните 12 глава. 12 глава Римјаните, први и втори стих. Еве што запишал Павле овде. Затоа ве молам, браке, заради Божјата милост, да ги принесете вашите тела во жива, света и угодна жртва на Бога, тоа да биде ваша разумна служба. Немојте да се прилагодувате со овој свет, туку преобразувајте се преку обновувањето на вашиот ум, за да можете да ја дознаете која е добрата, угодна и совршена Божија воља. Што гледаме во овие два стиха? Прво Павле повикува на преданост, да му се предадеме на Бога, да не се прилагодуваме кон светот и да се преобразиме или метаморфози се искористен овде зборот, знаеме што значи метаморфоза, да се преобразиме преку обнова, обновување на нашиот ум. Тоа е она што ни е потребно. Обнова на нашиот ум. Е сега, знаеме дека по природа ние сме веќе прилагодени, се раѓаме прилагодени со светот. Дотвориме да во прво послание Јованово, во втората глава, и да се подсетиме на оние добро познати стихови, Значи да видиме за кој свет и за што всушност зборуваме. Прво Јовано послание, втора глава, и ги читаме оние стихови од 15 до 17. Не сакајте го светот, нито она што е во светот. Ако некој го сака светот, љубовта од Бога, таткото не е во него. Зашто се што е во светот, и еве што е тоа? Похотта на телото, похотта на очите, или желбата на очите, и гордоста на животот тоа не е од таткото, туку од светот. Што тоа поход на тело, желба или поход на очи, гордост, и, овие две работи пред. тоа е додадена и гордоста на животот, како еден исклучително голем проблем кај секој од нас. Станува збор за, за чувства, за емоции, за тоест измешан склоп на мисли, на чувства, желби наши, поход, страсти в сушност тоа. Уште Адам и Ева, нашите прародители, се соочиле со овој проблем, самиот почеток. На што паднала Ева? Еве да се подсетиме, да прочитаме во Прва Мојсиева, трета глава, или Битие, трета глава, значи стана збор за шестиот стих, Битие 3.6. Жената виде дека дрвото е добро за јадење, пријатно за очите и дрво пожелно за да се постане мудар. Поради ова набра од него и јадеше. Пожелно за очите, откаде Ева знаела дека е пожелно за да се стане мудар. Пазите, почнале да се јуват оние негативни чувства кај неа, меѓутоа како последица на негативните мисли, што предходно ќе произлезат како резултат на незината конверзација, односно разговор со змијата, односно гјаволот. Што ќе каже погоре гјаволот? Не вие нема да умрете туку ќе ви се отворат очите и ќе станете како Бога, како богови. Ќе знаете што е добро, што е зло. Како резултат на тоа, кај неја почнала да се раѓа мислата. У, па може би е добро да скинам негативни значи, мисли веќе, мисли кои што се одвоени од оно што Бог сака да го размислуваме, и потоа оние чувства, желби, и скинала. А на што стан, паднал Адам? Читаме еден цитат од Патриаси и пророци. Ако Ева паднала на апетитот, че значи, повторно на, на чувствата, на страстите и апетитот, Адам ќе падне на чувствата што ги гаал спрема Ева. Читаме од Патриаси и пророци страна 57. Любовта, благодарноста и преданоста кон Творецот Сето тоа било потиснато од љубовта кон Ева. Че значи, не е страшно да мажот си е сака жената, меѓутоа има и овде граница и се знае колку. Значи, љубовта, благодарност и преданоста кон Творецот, сето тоа било потиснато од љубовта кон Ева. Таа била дел од неговото битие и не можел да ја поднесе мислата да се раздели од неа. Видите сега Адам што размислува. Господе, единствена е. Нема друга. Не можам да замислам како, како, како е тоа да се разделам од неа. Да ова се мисли, значи. И што, што предходно спомнавме, љубов, чувства. Што сето тоа, до што довело? Решил, како резултат на ова, тој решил да ја дели низината судбина. Адам веќе тука паја, значи, пред да го набере плодот. Да ја дели незината судбина. Ако таа мора да умре, ќе умре и тој со неа. И се ово ми личи на, ќе речат луѓето, ова е романтика се. Како да Ромео и Јулија? <laughs> Станува збор за Ромео и Јулија овде. Ако таа умре, јас ќе умрам со неа. Повторно, јаки, јак набој на чувства. Видите како меѓусебно делуваат мислите на чувствата и чувствата на мислите. И се вели понатаму, Пред него стоела Ева, убава и надвршно гледано, исто онака како што била и пред да сгреши. Почнува да размислува и да вели, па чека, нити е мртва, нити покажа дека ќе умреме во денот кој ќе... Ништо не ја фали, убава, понатака, здрава, жива. Таа кон него, се е интересно, таа кон него покажувала љубов повеќе отколку дотогаш. Дали ова било вака или таа спрега на мисли и чувства, му дава, му дава една слика на Адам, дека, у, Ева, видите, как, каков израз на чувство покажува спрема мене, како е добра, како... Та повеќе ме сака од колку... <laughs> од порано што ме сака. Видите, че значи, спрегата на мисли и чувства и меѓусебно делување. На неја не можело да се забележат никакви знаци на смрт и тој решил, повторно решил, да не мисли на последиците. Видите до што може да не наведат, значи, негативни мисли, чувства, заедно сето тоа како склоп. На тоа да не размислуваме на последиците од нашите постапки. Адам рекол, баш ми е гале, ќе умрам или што ќе се случи со мене? Јас одам со неа. Го грабнал плодот, пазете, изразот, го грабнал плодот и бргу го изел. Тоа е делувањето на, значи, на, на јак набој на чувства на пониска природа кај нас. Се ова само како пример го давам за тоа меѓусебно делување на мислите и чувствата. И кон ова, че ке го додадеме и она што го спомнавме, гордоста на животот. Пасте, ова исто било една од причините зашто Адам и Ева падна. Еве го цитатот од Здравие и срека, 427 страна, ови се оригинални страни што ги читам. Послушайте го цитатот. Нашите прародители биле наведени на греф поради желбата да го дознаат она што Бог го сочувал од луѓето. Сакајки да го здобија тоа познавање, тие загубиле се што е вредно да се има. Што сакале да ми Сакале да навлезат во една сфера на спознавање на доброто и злото, нешто што Бог сакал да го сочува од нив. Знаете ли дека никогаш не бил Божи план да луѓето знаат што е зло. Зашто Бог знае какво е делувањето на злото, каква сила има. Меѓутоа, тие се замислувале кој знае што се сакаат да навлезат сега во една повисока сфера на, на, на мудрост под наводници. Да дознаат што е и тоа зло. Знаете дека денеска многу луѓе од истите причини влегуваат во безброј шпекулации. Имате денеска еден куп на така наречени, само наречени експерти во разни области, па за жал и дури во самата теологија. Навлегуваат во сфери каде што не може човечкиот ум да навлезе и создаваат цели доктрини и догми. Едно од тие сфери, барем јас така гледам на работите, може еден куп може би луѓе да ме демантираат, и божеството колку ние со нашиот ум можеме да навлеземе и да го сватиме божеството. Односно, дали е тројство, дали е... Ние го прифакаме тоа со вера. Веруваме во три личности на божеството. А дали можеме да навлеземе во тоа и сето тоа сега да го разглабаме и да, да, да, да, да полемизираме околу тоа, јас тоа го оставам на оние кои што сакаат да дебатираат. Да се вратиме на Римјаните 12 глава и ќе ги прочитаме повторно први и втори стик, меѓутоа сега ќе го додадеме и третиот. Затоа ве молам, браке, заради Божјата милост да ги принесете вашите тела во жива, света и угодна жртва на Бога, тоа да биде ваша разумна служба. Забележете, разумна служба е да му се предадеме на Бога. То поразумно нема. Потоа, немојте да се прилагодувате со овој свет, туку преобразувајте се преку обновувањето на вашиот ум, за да можете да ја дознаете која е добрата, угодна и совршена Божја волја. Сега внимавайте третиот стих. Зашто преку благодата што ми е дадена, му велам на секој еден помеѓу вас, да не мисли за себе повеќе отколку што треба да мисли, Туку мислите нека ви бидат насочени кон разумно размислување според мерата на верата која Бог му ја доделил секому. Прво, Павле овде спомнува разумна служба. Разумна служба е да му се предадеме на Бога, како жива жртва. Второ, спомнува разумно размислување. А кое е, според него, разумно размислување? Разумно размислување е да не мислиме за себе повеќе од колку што треба да мислиме. Или тоа е таа гордост на животот, која што ќе ги втурне во греф и Адам и Ева, предходно и самиот Луцифер. Точно. Значи, не треба премногу да бидеме преокупирани со себе. Тогаш се и грижите тука на врат. И стресови, и негативни мисли, негативни чувства. А самата преданост на Бога го истискува, го отфрла, ја отфрла гордоста. Вие не можете да му се предадете ако имате високо мислење за себе. Тоа е она што ќе ве однесе во пропаст, како што и Адам и Ева ги однело во грев. И спазите оваа мисла сега. Ти не си она што мислиш дека си, туку она што мислиш тоа си. Сега да го преведеме Ти не си она што мислиш дека си, односно, немој да се замислуваш многу, не си тоа што мислиш дека си, а од друга страна, она што го мислиш, тоа си. Тоа го потврдува и стихот во Пословици 23.7, дека човекот она што го мисли, тоа и е. Какви мисли, со какви мисли се храните, добиват и соодветен производ на тоа. Тоа сте. Сега кога сме кај ова, да направиме една споредба. Денеска имаме е, една модерна компјутерска техника и ќе направиме споредба, лесно е да се прави споредба меѓу компјутер и мозок. Че значи, споредба меѓу компјутерот и човечкиот мозок. Компјутерот може да ви го даде само она што вие предходно ќе му го дадете. Значи, сега ако имам некој файл на компјутерот, а немам соодветен програм инсталирано, Без тој файл да се утепам, не можам да го отворам. Че значи, потребен одветен програм, кој што го осмислил некој програмер. Така да, најчесто компјутерските грешки може да се наречат, наречат човечки грешки. Не греши самиот компјутер. Тоа што ќе му го дадете, тоа и ќе ви го пружи, тоа ќе ви го даде. Е сега, човечкиот ум, од друга страна, тој е најсложениот компјутер кој што воопшто некојаш бил измислен, односно создаден. Ништо не е во споредба, значи, нити овој лаптоп што е пред нас, нити било кој компјутер со човечкиот ум. Во известна смисла и човечкиот ум зависи од тоа како ќе биде програмиран. Е сега, совеста, талентите, здравиот разум, интуицијата – Те се ставени во програм уште кога сме создадени, родени. Јудоа има други работи. Тоа е пресе домашното воспитување, потоа образовниот процес. И сега тука можеме да редиме улицата, друштвото, телевизијата, интернетот, работи кои што го допрограмираат мозок. И она што е од посебна важност е да се истакне дека мозокот има таква способност да после извесен период почне самиот да се програмира. Се храни постојано со податоци. И ги обработува тие податоци. Одлучува што ќе асимилира, што не, што ќе упот... и како ќе ги употреби тие податоци. И сега сето тоа и делува. Дали, дали, дали мозокот ќе го прифати или ќе го отфрли програмирањето кое што му доаѓа од некои надвршни фактори. А пак тоа повлекува нешто друго. Неговата работа, значи работата на мозокот, или ќе се подобри, или ќе деградира во зависност од модификациите што тој ги трпи при тоа програмирање, значи од било што набројавме повеќе работи о, може би онака, со посложени зборови кажано. Меѓутоа, факт е дека со она што што сте, се храниме, тоа и стануваме. Со какви мисли се бавиме? Како ги обраба, обработува нашиот мозок тие мисли? И дали тие делуваат на модификација и каква модификација трпи самиот мозок при целиот тој процес? За разлика од човечкиот мозок, компјутерот не може самиот да се програмира. И јасно е дека и покрај целата наш, денешна неверојатна компјутерска интелигенција, компјутерите не можат да го надминат својот програмер, оно што кој што ги програмира. Но исто така, тоа е случај и со човечкиот мозок. Колку и да се развива, не може да го надмине својот дизајнер, својот создател. Способноста на мозокот зависи и е лимитирана од податоците што ги прима нормално какви податоци прима. Што прима, тоа и дава. Денеска мнозина христијани не можат да се начудат а, што се нивното срце, односно нивниот ум, се, што се не може да, да произведе. Се чудат и често пати виновен е за тоа, виновен се околностите, виновен е дјаволот или не знам кој ли се уште не, кога всушност Тука е и нивната одговорност, тука е нашата одговорност, за да спречиме и за да не дозволиме да не програмираат тие надвршни околности. Овде, ова е широка тема, може да се збори многу. На широко, меѓутоа, ќе продолжиме во еден поинаков правец. Значи, тука е делувањето на, на, на сето на што го гледаме, сето она што го слушаме, сето она што го читаме. И тука влегуваат многу работи да не ги набројуваме. Елена Вајтке запише уште еден цитат во петата книга на сведоштво за црква. Мислите го примаат карактерот на она со што го храниме нашиот ум. Тоа е она зашто цело време, че значи, во предходниот дел зборувавме, кога ја правевме онаа споредба. И сега факт е дека заради гревот нашата воля е тотално деградирана. Знаете, кога се опрашаме, мислите, да треба и ние самите да донесеме одлука. И тоа, одлуката е, ја носи волјата. Волјата е таа управувачка сила, како што веле Елен Бај. Но кога таа е деградирана, кога нашиот компјутер, така да кажеме, нашиот мозок, е зафатен од страшен вирус, од гревот, тогаш единствен начин за да се успее во сето ова е да се направи реинсталација. Односно што ќе кажеме, што предходно го кажавме, обнова, обнова на умот е потребна. Е потребна. Бог вели, доста ти е мојата благодат. Навистина ништо друго не ни е потребно. Ке отвориме сега вопис посланието до Тит. Тит, втора глава. Тоа ви е веднаш после второ послание до Тимотеј, па доаѓа Тит. Значи, отвараме во втора глава и читаме од 11 до 13 стих. Зошто се јави Божјата благодат, која носи спасение за сите луѓе, која не воспитува да се откажеме од безбожноста и светските похоти, да живееме разумно, праведно и побожно во сегашниот свет, очекувајќи ја блажената надеж и славното јавување нашиот семакен Бог и Спасител Исус Христос. Сите ние сме во очекување и знаеме дека е близо времето која ќе ни дојде Исус. Овде Библијата не поучува да се откажеме од безбожноста и од светските покоти да живееме разумно. А Павле предходно убаво ни кажа што е разумна служба, што е разумно размислување. Треба да живееме разумно, праведно и побожно во сегашниот век. Сега, неминовно е да ги спомнеме оние стихови во Филипјаните, Филипјаните, четврта глава, кои што беа спомнати во самата полка. Од четвртиот стих. Радувајте се секојаш во Господа, Пак ви велам радувајте се. Вашата кротост да им биде позната на сите луѓе, Господ е близу. Не грижете се за ништо, туку во се преку молитва и молба, со благодарност искажувајте ги своите прозби пред Бога. И Божиот мир што го надвишува секој ум, забележете, ќе ги запази вашите срца и вашите мисли во Христа Исус. И сега оној осми стих. Впрочем, браќа, се што е вистинско, што е честно, што е праведно, што е чисто, што е любезно, што е на добар глас, ако е некаква добродетел, ако е некаква пофалба, мислете на тоа. Јас ви поставив прашање, ја пак. Како сега ние да мислиме, дали е можно постојано 24 часа нашите мисли да се упатени на оно што е вистинско, што е честно, што е добро, што е на добар глас, што е на пофалба? Зборувавме за стресот, зборувавме за грижите. Свативме нели, изградбата и одржувањето на оние здрави човечки односи. И свативме дека решението е само во Бога. Минатиот пат зборувавме во Христа. Оно што е во Христа за него нема осудување. Брат Зоран спомна, ако на нас ќе ни се суди, Библијата го веде тоа според секој искажен збор, ќе ни се суди според секоја мисла. Тоа е каде ни е крајот, меѓутоа Павле кажува дека нема осудување за оние кои што се во Христа Исуса. Ако нема осудување, нема осудување за вашите нечисти мисли, нема осудување за вашите лоши зборови. Затоа што сте во Христа Исуса. И само во Христа Исуса можеме постојано да бидеме радосни. Како може човек постојано да се радува на се? Стико што вели? Радувајте се секојаш во Господа е спомната и кротост, че значи понизност, кој што е абсолютно важна. Да им биде вели позната на сите луѓе, сите да знаат колку ние немаме високо мислење за себе. Сите да знаат дека ние не мислиме повеќе од она што треба да мислиме, на што не насочуваше и Павле во 12 глава Римјаните. Не грижете се за ништо, И за тоа зборувавме. Решението е повторно тргање на своето јас. Да не се занимаваме премногу со себе. Да го насочиме погледот кон Бога. И ако сме во Христа, нема зашто да се грижиме. Бог се грижи за нас. И ако сме во Христа, тогаш ќе мислиме секојаш на оно што е честно, што е вистинско, на оно што е чисто, на оно што е на добар глас. сушност Сите овие работи ги собереме и ќе кажеме, треба да мислиме на Христа. Ако погледнеме неговиот живот, тој секојаш мислеше и делуваше во правец на оно што е вистинско, на оно што е честно, на оно што е на добар глас, што е на пофалба. Тој ни е пример за се. А кажавме што значи да се биде, да си во Христа. Да се подсетиме на стихот од минатиот пат, 8 глава, први стих, така сега нема осудување за оние кои се во Христа Исуса и одат не по телото, а по духот. Оние кои што живеат по духот, за нив нема осудување. И оние стихови што ги прочитавме во пауката од петиот стих, зашто кои се по телото, тие мислат за телото. Оние кои што се кои живеат по духот, тие мислат за нештата на духот. Да отвориме и овие стихови не смееме да ги заборавиме, исто се суштествени кога зборуваме за оваа тема Филипјаните втора глава, Филипјаните втора глава. Од втори стих ќе читаме, во овој случај ќе се по, е, послужам со ревидираниот превод, некако подобар е. Исполнете ја мојата радост, бидете со една мисла, бидејќи имате една и иста љубов и бидете еднодушни и едномислени. Не правете ништо од честолюбие или за празна слава, но од понизност сметајте се еден друг за погорен од себе си. Еве ја истата работа. Понизност го сметате, да го сметате другиот за повисок од вас. Тогаш ќе мислите за она што е честно, што е вистинско, што е правено. Што е на пофалба, да го подигнете, да го доизградите вашиот брат, а не да го озборувате. Не грижете се секој само за себе, туку и за другите. Значи, не треба ни да мислиме само за себе, треба да мислиме и за другите. Бидејќи вие треба да ги имате истите мисли што ги има Исус Христос. Е сега, кои се тие мисли и како <clears throat> размислувал Исус? Еве како. Кој иако беше во Божи лик, не сметаше дека треба да го искористи тоа што е еднаков со Бога, но сам себе се понизи, земајќи лик на слуга, се изедначи слугито и по изглед се покажа како човек – Сам себе се понизи, послушен се до самата смрт, смрт на крст. А па затоа и Бог го превозвиши и му даде име, што е над секое име. Каков беше Исус? Какви мисли ние треба да имаме? Видите колку понизноста е битен момент за да немате проблем со нечисти мисли. Односто, прво, за да му се предадете на Бога. Ви не можете да имате високо мислење за себе, не можете како такви да се покажете пред Бога. И да се понизите и да му се предадете. Слушнете го овој сега цитат од Елен Вајд, кој што се наоѓа во Христови параболи на страна 312. На некој начин, сумира се во двете реченици. Вели вака, Кога ќе му се покориме на Христа, срцето се соединува со неговото срце. Значи првиње имаме имаме покорувањето, предавањето. Што се случува? Срцето се соединува со неговото срце волјата се слева со неговата волја, она наша слаба деградирана волја, се слева со неговата волја. Умот станува едно со неговиот ум. Мислите му се покоруваат нему и ние живееме, ние го живееме неговиот живот. Значи, ова срце може да го замениме со чувства. Нашите чувства се соединуваат со неговите чувства. Нашите мисли му се покоруваат нему. Нашиот ум станува едно со неговиот ум. Тоа се случува кога ќе му се покориме и предадеме. Тоа значи да го живееме неговиот живот или ако госп... а, значи, она споредба ја направим од минатиот пат во Христа и Христос во нас, можеме да кажеме, тогаш Христос повторно го живее својот живот во нас. Тогаш имате чисти мисли, тогаш имате и добро расположение, радост, убави чувства, а следствено на тоа и вашите дела се чисти и добри и служат за изградба и ваша и на другите. Ке завршиме со стихови од послание до Ефесијаните, значи отвараме во посланието до Ефесијаните, Ќе отвориме во четвртата глава, Ефесијаните четврта глава. Овде Павле ни дава една споредба на, и слика на тоа какви се народите или какви сме и биле и ние, како дел од народите порано, и каков е човекот и каква преобразба се случува во неговиот живот кога ќе го прифати Христа, кога ќе му се предаде. Читаме од 17 стих, значи четврта глава Ефесијаните од 17 стих. Ова го велам и сведочам во Господа. Да не живеете веки како што одат народите во суетата на својот ум. Омрачени во својот разум, оттугени се од Божиот живот, заради незнаењето кое владее во нив, заради закоравеността на нивото срце. Откако го изгубиа чувството, тие се предадува себе си на разузданоста, за да прават секаква нечистота во лакомост. Што забележуваме овде? Какви се народите, какви се оние кои што не го познаваат Христа, кои што се далеко и се оттугени од Божиот живот, вели стигот. Тие се со помрачен разум. Од што имем помрачен разум? Нечисти мисли. Од околост, да. Со помрачен разум, со закоравени срца, изгубиле секакво чувство. Какви чувства ќе имате ако имате или испомрачен разумот со нечисти мисли? И се предадоа на разузданост, живеат разуздан живот, како што денеска народите живеат. И се предадоа на секаква нечистота во лакомост. <clears throat> Меѓутоа, вие не го познавате така Христа. Ако сте чуле за Него и ако сте во Него, поучени однака како што е вистината во Исуса. 22 стих. Во однос на својот поранешен живот, што треба? Вие треба да го соблечете од себе стариот човек, кој тлее заради измамливите страстни желби, и да се обновувате во духот на својот ум, и да се облечете во новиот човек, кој е создаден според Бога во правдата и светоста на вистината. Што сака да каже овде, Павле? повести. Вие треба наново да се родите. Да го соблечете стариот човек. Или ако ја, ако се посетиме на онаа споредба во Захарија, што ја читавме минатиот пат. Да ја соблечеме својата праведност. Да се облечеме во новиот човек. Да се облечеме во Христа. Тој е новиот Адам. Во неговата праведност. И да на тој начин, значи, се обновиме во духот на својот ум обнова на умот, на ново раѓање. Во Христа, значи нема осуда, нема нечисти мисли, нема лоши чувства. И се реди понатамо и не не, значи, не е на одмет да ги почитаме овие стихови, затоа отфрлете ја лагата и зборувате вистина. Како ќе зборувате вистина, ако предходно не мислите на оно што е вистинско, што вели Павле. Че се произлегува од мислите. Со обновен ум нема да зборувате невистини, нема да лажете. Зборувате вистина секој со својот ближен, зашто сме членови едни на други. Ако сте гневни, не грешете. 27 стих, не давајте му место на гјаволот. 28 од кој крадал да не краде повеќе. 29 никаков гнил збор да не излегува од вашата уста, туку само полезен за изградување. 30 стих. Не жалостете го светиот дух, со кој сте запечатени за денот на избавувањето. 31. Секоје огорчение и јарост и гнев и викање и кулење да бидат отстраните од вас со секаква злоба. Бидете еден кон друг добри, милостеви, проштавајки се еден на друг, како што Бог ви прости вам во Христа. Тоа го може новиот човек. Тоа го може оној кој што е во Христа. Да не заборавиме на, она, а, на, на споредбата со лозата и прачките во Јован 15 глава. Што вели таму Исус? Ако останете во мене и јас во вас, како што прачката останува значи, поврзано со лозата, тоа ќе дадете плод, Кој плод? За какви плодови станува збор? За духовни плодови. Плодовите на духот. И мир, и радост, и срека, и воздржување. Тоа се плодови на духот, плодовите на еден живот поврзан со Христа, кога вие немате нечисти мисли, немате нешто што ќе ве наведе на, на, на, на погрешно размислување, на погрешни постапки. И да, да не го забравим оној последен дел од стихот, вие не можете ништо да направите без мене. Тоа треба да ни остане едно за секојаш запечатено во нашиот ум. И стихот во Филипјаните 4.13, кој што вели, се можам преку Христа кој ми дава сила. Тогаш дали ние можеме постојано да размислуваме за она што е честно и чисто и праведно и добро и пофалба и на добар глас можеме, ама само преку Христа, и ако само сме во Христа, ако сме наново родени. Не забораваме и да спомнеме повторно што еден стих во Филипијаните, во третата глава, што велеше, велеше таму Павле, што значи да се биде во Христа? Да бидеш оправдан преку вера. Не според моите дела, делата на законот, туку според она што го направил за мене Исус, а јас со вера прифаќајќи го него, го живеам неговиот живот, односно и тој го живее својот живот преку мене. Тогаш во Христа можем да, го, да ја исполнам и праведноста што законот ја бара. Да посетувам сега на оние мигови од минатиот пат. Тогаш можам да бидам оправдан, да нема осуда врз мене. Да живеам, значи, еден чист, побожен христијански живот, онаков како што Павле не повикува да живееме, затоа што живееме во последно време пред самото Христово доаѓање. И мораме со сите своји сили и напори да му се предадеме на Бога, тоа е она што можеме. Останатото ќе си дојде само по себе. Тогаш ќе изградиме вистински карактер, да не заборавиме дека времето е кратко и секој миг треба да го искористиме токму во тој правец, во изградба на карактерот кој што пак е сочинет од мислите и чувствата. Ова е многу битна тема и ова е тема на која што треба и понатаму да размислуваме, а решението е само едно. Да му се предадеме на Бога. Нека му е слава на Бога за оваа прекрасна вистина, за овие прекрасни совети што ни ги дава. Излез има за се, драги браки и сестри, само да му се предадеме на Бога. Амин.